imbono mu gufurura ingabire zijyanye n'iyerekwa ryo gutwara abantu neza aho naho twishimikije incungu zagiye zibonera izuba abandi aho twafata nk'umuganwa atari umugani Rudoviko rwa gasore n'abandi aho wasanga bo batagira aho barabira ibyo twakwita reference ariko ugasanga bafise umwihwezo mwiza mu gutunganya no kwiyumvira politike nziza zishobora gufasha igihugu maze kigashika ku iterambere rirama mbe abubu ca nkugwaruka cyane cyane ko ari rwo bavuga ko ari Burundi bwejo ni gute bo kuyumvira politike zishikana ku iterambere abanyepolitike bubu ni gute bokora kugira iragi usanga basigiwe n'ababatanguriye rigendegwe maze ugutwara usange byerera bose kugira dutahure byinshi ku bijyanye n'icyokogwa mbere n'icyogenderwa mu bijyanye n'uko abantu bakwigenza muri politike tukaba twatumiye Pierre Claver Nsengiyumva akurikirana hafi ibya politike Mwibutse ko kino kiganiro karadiridimba ari karadiridimba kana kaji wabo ikiganiro cagenewe mwe bw'abarundi mudukurikirana kuri wezi 3 akaburungu isanganiro Uh, yari uh, yaratojwe indero uh, indero y'ikirundi hamwe bimwe bimwe babimwigisha nkuko kudakumira abandi ukwifata ruto nk'uko base bari babayeho na ba sekuru hanyuma kandi wewe yari azi ko mu nshingano azogira azoba hazoba harimo kuyobora abandi nicyo gituma wewe ari akarorero twavuga ko Eh, kadasa cyane n'ubundi burorero twabonye nko muri afurika aho abantu eh, bari bavuye mu miryango isanzwe idari eh, ku butegetsi mugabo kubera ubukerebusi bari bagize mu mashuri hamwe no kurinda bo barerekanye byatumye bagira une vision politique cyangwa nk'uko wavuze imbono ya politiki mm-hmm. ivuga ko bashobora gufasha ibihugu byabo gutera intambwe ufatiye ku bihe byari abantu bari ko barabamo ngo agasore rero yabayeho mu gihe uburundi bwari eh, butwawe n'abakoloni hanyuma eh, icyo yakora cyabaye kwiyumvira hamwe n'abandi mbere bari kumwe eh, bigana mu mashuri cyangwa abandi bantu b'inshuti ziwe bibaza ingene uburundi bwashobora kuva mu buja hanyuma bugasubira bukaronka intahe yo kwikukira ego urabye kwa gasore nawe nubwo hano mu gihugu atawe yafatira ko twita reference mugabo muri bino bihugu urabye nka Kongo nayo yari muri ibyo bihe byo kwikukira ah, ni bibi muri politike ko umuntu yiyumvira afatiye ku wundi ah, n'ahataba ari mu gihugu akafatira ku wundi ari kure kuri iyo mbono eh, eh, nagomba tubanze turabe gatoyi eh, icyo uri kuravuga ngo ntawe ntawe yafatira ko ushaka kuvuga ko uh, ari nka referanse niwe yaje uh, gushikana hashikana igihugu ku yo kwikukira ariko urabye mu gihugu ntabara bahari shatse kuvuga akarero k'ubu ubu ko hariho abantu umuntu ashobora kwishimikiza akavuga ati hari incungu zatugiriye imbere mugabo tukiri muri uriya mwanya eh, wewe mugabo wa gasore twavuga ko uh, akarorero ka mbere yari afise kari kuri se se yamubyaye eh, mwambutsa wa kane banga eh, hariho byinshi urabye ingene wa gasore eh, yigenjeje n'amajambo amwamwe yavuze urabona nuko ari igihe kibi nyine cyageze urabona ko higeze kugeraho n'igihe agandaguriwe se wiwe yaravuze ijambo rihuye n'iryo wa gasore yari yaravuze wa gasore yagomba ko abantu bubakira ku bumwe mu butandukanye bwabo bwabo bakajya hamwe bagakorera hamwe nicyo gituma wa gasore rero cyane cyane umubyeyi wiwe yaramubereye akarorero mu bwitonzi yakoresheje kuko eh, nta wa gasore nta rugamba eh, rw'igisirikare we yarakoresheje yavuga yavuga intambara y'ibyiyumviro ingena abantu bashobora ku kuganira yaranabujije mbere n'abayoboke biwe yuko batoshije isoni kugira ngo ah, n'abo baba basa nk'abari ko barahiganwa eh, biyumve ko ari eh, bene gihugu hamwe n'abo bandi jewe umpamagaye ngo eh, tujye tube twiyopoze ku muntu sinoza mugabo mbwiye uwo dusutena uwo dushigikira noza uvuga ko agasore yari nk'uko rero urumva yari afise eh, si cyo kimwe harimo ubudasa burimo hagati ya y'ako gasore n'abandi bantu n'izindi nshungu zimwe zimwe twabonye muri afurika eh, zitari zifise eh, zitari ziva mu nda y'ingoma kugira ngo ngo ntiwacumvikana ko rwose eh, ibyo byo byumva hariho impinduka ibigiriwe eh, rwagasore mu gihe yari yarabona ibizokurikira yarabona yuko bitazoguma bimeze nk'uko byari bimeze ubwa mbere mugabo nta hamwe havuga ko rwagasore yavuze ko azoba repubulika agasore gusa hari mu buryo intwaro yobaye eh, kubera gucibwa mu mice byari byakozwe n'abakoloni mu kwifatanya mu kwereka bamwe mu bana b'umwami yuko hariho inyungu bo bogira igihugu kibandanije gitwarwa nabo ariko rwagasore wewe yavuga ku nyungu z'igihugu cyose mhm. mbere si n'igihugu cy'u Burundi gusa murazi ko hariho n'ikindi gihugu yarondereye independanse ni ukuvuga ko icyo rwagasore yagomba kwari kwikukira eh, eh, kunyaruka kandi eh, kwikura ko bakava amahanga bave hejuru ku butegetsi hanyuma abarundi bitunganirize ibintu byabo hariho ibintu bidahinduka hariho nk'ibyo bakoresha bakavugana bati tuzogira bavuga gute kurushanwa guhiganwa mu bya politiki mugabo ibi bintu ntituzobikorako ibyo bimwe bimwe hariho uh, nk'inzego uh, baba bumvikana ko haba hariho ikintu gishaka abantu boba bagomba gushika ko eh, ni biraba inyungu za za bose eh, hamwe hamwe twavuga nk'ibihugu iyo byinjiye mu mu mu runani eh, dufate nk'akarere ka afurika y'ubuseruko uburundi bumaze imyaka mike hafi munani winjiyemo bivuga ko hariho ibintu mu gihugu muri viziyo yacu bihinduka kugira bishobore uh, gusanishwa n'ibindi biri ko birakoreshwa muri ibyo bihugu byose bumvikanye murazi ko uh, vuba hazoba hariho ihera rimwe abantu bazoba bakoresha hazoba hariho nka uh, icyo bita federation politique mhm. ni ukuvuga ko ibyo byose bisaba ko no mu mabwiriza shingiro y'ibyo bihugu hagira ibihindutse Eh, rero buraya ko bobo basanzwe bari nko mu bintu tubavuga eh, basanzwe baremeranije ko eh, ari imice myinshi y'abantu yegera hamwe cyangwa inyungu z'abantu nyinshi zijya hamwe abo ibyo ni ibintu bamaze gutambuka bitasubira gutera nk'ibibazo tubavuga rero ko iyo umuntu atwara mu bihugu nka bene iby'iwacu n'ubwo buryo bwose n'ubwo buhinga bwose abantu bagerageza gushyira hamwe kugira ngo umuntu asohore icyiyumviro gihura n'ingene ibintu biba bikenewe muri icyo gihe eh, ku bantu bose ku nyungu za bose mhm. mbega urabye uno munsi dufatiye nko kugwaruka ko bavuga ko ari bwo burundi bw'ejo ni gute nabwo bwo kwiyumvira politiki zishikana ku iterambere ufatiye cy'ubu muri iki gihe nyine kugira ngo rumenye ejo ko igihe ruzuba rurigeze kujera cyangwa gutwara ruzoba rufise ibyo rwigishijwe ruzoba rufise ingene witeguwe kandi rwateguwe ikigoye nuko uko ikigoye nuko uko ah, abantu bo kuyadukiza hanyuma umuntu akavuga ati na ndabishoboye n'ubundi arabishoboye hanyuma abantu bakamera nk'udusimbira hamwe ariko ubundi eh, ni byiza cyane ko urwaruka rutegurwa rugategurwa mu migambi myiza imigambi irashe imigambi y'amahoro imigambi y'iterambere eh, izotuma mu gihe kizokurikira eh, igihe bazoba bageze mu bigero bageze kurangura amabanga akomeye ku rwego rw'igihugu bashobora gukora ibikorwa byiza by'iterambere bishimwa na bose nibutse abariko baradukurikirana ku ikiganiro ari karadiridimba umutumire akaba ari Pierre Claver Nsengiyumva akurikirana hafi ibya politike umwanya rero ni gwanyu ari kibazo canke intererano nka gasore wumva bavuga amajambo arimo kubaka abarundi ukumanisha abarundi ariko ugaca usanga ntabwo bashoboye kuramba kugira ngo bashobore kurambura imigabo n'imigambi yabo yo kubanisha abarundi no kubandanya e, bafasha mu iterambere ry'igihugu mhm. hanyuma rero kandi ugaca usanga e, abantu bagiye barakurakura nyuma yaravuze ikintu tugomba kuranga igihugu kitagiramo abatware beza uno munsi ukibaza igituma rero abantu badashobora gufatira kwayo majambo ngo bayakorere ko kugira ngo babandanye batunge cyabo mu kirenge cya Rwagasore mhm. mu kunywanisha abarundi aho usanga uno munsi inzego zitwara igihugu zidatinya gukoresha imvugo z'ikivutu imvugo zicanishamo abantu kugira ngo none bagendere iryo ragi none kakamatari wowe ubona ari igiki eh, cokogwa kugira ngo iragirwe agasore yadusigiye ribandanye rigenderwako ni eh, ikintu cya mbere icyo ubanza gukorwa ubwa mbere ni uko abarundi eh, homaho ugufatana mu nda abarundi bagakomeza ubumwe bwabo bikorwa ngo bibi kandi ibyo turabibona n'ibyo ariko urwaruka nyabona rwari rukwiye kugaba mu gufatana mu nda mu guhagararira amategeko n'amabwirizwa y'igihugu cyacu cy'u Burundi kubera ibyo niyo nkingi y'iterambere niyo nkingi ya demokarasi niyo nkingi yo gufatana mu nda no gusoneranira kuko ibyo bitahabaye ngo amategeko yubahirizwe ndakubwira ukuri ibintu mu gihugu cyacu bizobandanya kugorana urakoze cyane kamata reka tugushimire hama twumve umwihoyezo w'ukurikirana hafi bya politike ku ntererano yawe nawe uhejeje gushyikirizwa gira amahoro aho murakoze cyane murakoze karorero kamatari Ernest ngaho mu gihugu cya Australia reka tugaruke no muri studio uh, mu majambo make hari ico wo kamatari muri Australia kuvyajeje gushikiriza Eh, nshakiriye nakwenda kubwira ko eh, wagasore yari afise ibyiyumviro by'ingene abona demokarasi yogenda eh, kandi wewe nk'uvuye mu nda y'ingoma yari afise akarorero gakomeye yabona yabonye muri kwase yarabona ingene abantu bose bo mu mice yose bo mu miryango yose bo mu bwoko bwose Eh, bahabwa ijambo n'ingene bakora bivuga rero ko eh, kuri icyo eh, gasore icyo yaragikoresheje cyane turanabona n'ingene inzego yari yazubatse baba mu mugambwe wiwe ariko aragira amakampanye hanyuma mugabo igikomeye twavuga ni ni cyane cyane ingene byabandanije nyuma y'urupfu rwiwe Mm-hmm. engene abantu babandanije eh, mbega n'abari bazi iragi agiye bari barifise eh, canke habaye ikibazo ikihe aha naho eh, ni akagohe ngomba kugirira abantu benshi hanyuma igihe rero twebwe uburundi bwari eh, butwawe na bakavantara n'ibindi bihugu byo muri afurika niko byari bimeze bivuga rero yuko igihe independence cyangwa kwikukira eh, byashyikwa ko hariho izindi mvo abandi bari bafise abo bazungu canke abo banyamahanga bandi batwara bari bafise imvo bagomba ko eh, zotuma uburundi budatwarwa n'abarundi bene bwo ni ukuvuga ko ah, kuva icyo gihe urabona inzitizi nyinshi cyane siyasi mvuga ku burundi mvuga kuri afurika mhm. n'ubu ntizirahera ntizirahera kuko eh, kuburabuzwa birabaho hanyuma si kubera gusa kugira abantu ntibikukire mugabo kandi ari igihugu gitunze mugabo kikama ari igihugu cyama kiriko kirahungabana umwanya wose ni ukuvuga ko si ukuvuga ngo na ba nyekongo badashaka ko baba mu mahoro kuko umuntu wese arashaka amahoro mu gihugu uciwe mugabo ni ukuvuga ko hari inyungu z'abandi bantu ziba zinini bisaba ubwenge n'ubwitonzi bwinshi kubwira abantu babimenye bamenye bavugana nagira ndababwire ko nka iburaya bamwe bari ko baragiranira ibiganiro byinshi cyane mugabo bose bya politiki bo ni ibintu bijyanye n'ubutunzi kuvugana bati jewe ngaha nzokwimbura ibi nawe hariya uzokwimbura biriya hanyuma uriya yimbure biriya hama tuzohuza zo turahana jewe ibyo mvise ndabihe wowe hama nawe ibyo mvise gutyo baharira mugabo twebwe eh, kubera hari intambwe zimwe zimwe zitaraba ikibazo kenshi cyama kiri eh, ku bijyanye gusa na politiki ah, abantu ah, usanga n'ibyo yavuze by'urwaruka urwaruka rushobora gukoreshwa ibikorwa bikomeye by'iterambere mugabo kenshi muri afurika usanga rukoreshwa mu bya politiki gusa iyo hageze amatora iyo hageze eh, guharira ku byerekeye politiki gusa mugabo mu kindi gihe ugasanga ah, atari runini eh, wagize cyo gituma n'urwaruka ari akaryo ko kuraba mbega ingene ibindi bihugu byateye imbere muri za buraya za amerika nabo bokora iki Eh, kugira ngo bashobore kugira intererano nziza ikozwe kugira ngo itunga ry'igihugu ryiyongere hanyuma abantu bashobore kubana neza mu mahoro biri nko mu mabanga y'abandi bafise ariko iyo agirirwa amahirwe agira amahirwe yo gutwara ngira hariho byinshi yari kubandanya nawe nyine asigura yigisha ah, nakubwiye ni ah, abo bari kumwe ah, si benshi bashoboye kubandanya bamenyekana ngo bagire icyo bashikirije bamwe bamwe duhora tubyumva itariki cumi na zitatu ubu mbere si na benshi bakisigaye bavuga ingene baganiriye ingene bagendanye Eh, hariho um, n'abatama ba nyuma ngira abakeyi basigaye mu buyenzi mugabo ngira barakuze cyane eh, basigura ingene yari umuntu aciye bugufi cyane umuntu eh, yiyegereza abantu bose kandi rwagasore yari umuntu abantu bakunda abakiri bato abakuze abadamu bose baramukunda baramushyigikira hanyuma tunasanga mbere yari umuntu yarahurijwe ko na n'abantu bose muri rusange ni ukuvuga ko twavuga rero yuko twavuga yuko ah, ari ah, akarorero ah, akatashoboye ntiyabayeho umwanya munini ngo ashobore kwigisha abantu ashobore kugira abadisipure bakwiye bashobora gukurikira Eh, no kumenyereza no gushikiriza abantu ibyiyumviro nyamukuru yari afise ubwira eh, abashikane ku iterambere twese turazi ko hari icyiyumviro cyari gikomeye kuri we cyerekeye amakoperative boja hamwe kugira batere imbere n'ingoga na n'ingoga bafashanije mhm. mu masegonda make ko ndabona hari uri ku murongo none mubona havutse iki kugira iryo ragi ryiwe rikurikizwa mu masegonda make ndabona John muri Amerika ku murongo Eh, nta kibuze ntibabaza ko ah, ari intambwe ziterwa ku munsi ku munsi abantu eh, ni ukubwira ugushaka no kuraba bagatereza amaso inyuma bakaraba hanyuma bakibaza ku bihari bakaraba n'ibiri kugira biyumvire iyo ah, igihugu gishobora eh, kugera abantu bakoreye hamwe bakurikije nk'ibyo byiyumviro bimwe bimwe yavuga n'ubu birahari ariko ni ukuraba mbega uh, ubu igihe tugezemo naho abantu bakora gute kugira ngo uh, bashike ku iterambere uh, ridakumira iterambere nyakuri hariho uburorero bwinshi hariho ibyiyumviro byinshi intererano nyinshi aba mu ibanga y'isi yose aba mu bigega bimwe bimwe aba no mu mashyirahamwe menshi y'ibyiyumviro akora kwiyumvira ku iterambere ry'ibihugu urwo rundi rugero rwo gushyira ingufu z'abantu bose hamwe kuko nicyo kintu afurika itara tutaragera gushika ko cyane eh, abandi nko mu yindi migabane nk'iburaya cyangwa muri amerika cyangwa aziya bamaze gushika ko ni ukuvuga rero yuko ari kuraba ingene ibihari bigaburwa neza kugira ngo abantu bose ikiganiro nyamakuru ingena nabandi mu gihugu cyacu mhm. hanyuma nariko ndabakurikirana numviriza eh, uburyo politiki urwaruka buyikora mhm. ikintu cya mbere ntusaba bwa mbere abarundi barakwiriye kuraba ama eh, ni kuvuga amakosa yagiye araba kuva ubwa mbere hakibaye ukuri kugira bwa mbere abarundi barakwiriye kumenya ko gutangura gukora ibara ryo kwica Eh, umuganwa byabaye ikosa rikomeye byabonetse ko politike yabo yacu twebwe barundi ntabwo yari politike izi kuraba fica kuraba akazoza mhm. kuko byabonetse ko buri muntu ugomba ko we yukura n'undi akajaho irumva yari politiki y'abantu bironderera inyungu sinzi ko muna sinzi ko abarundi bantahura mhm. ikigira kabiri bige ku bindi bihugu bibanye politike ziriho turavye nk'akarorero tanzania hariho iyi politike yaho urabona ko hariho amaparti abiri izo parti zibiri harimo iri ku butegetsi iyindi itari ku butegetsi ukabona ko ibyo baterera bamwe batari ku butegetsi hanyuma ikindi nshimye ni akarori atanze ka tanzania nari nakubwiye ko Eh, mu bindi bihugu biteye imbere eh, hariho ukuntu babona ibintu ahubwo arakoze nk'ako kari kanciyemo kare ni ukuvuga ko eh, tanzania urabye by'ijya migambwe ibiri ikunda guhiganwa urabona ko barumvikana hariho intambwe zimwe zimwe ubona bamaze ko kuko bafise urugero nyerere nibaza ko yo uh, yoharugwa ko cyane yabagejeje ko mu gukunda igihugu uh, no kuraba bari kumwe bose hamwe icyo bashobora gukora kugira baterere hanyuma ngira ndamwongerere koko tanzaniya uh, ni akarorero gakomeye cyane muribuka n'igihe intwaro kajyanisha imiryango ya afurika y'epfo yariko irabica bigacika mwazi ko tanzania ariyo ah, yari mu bihugu byari